السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد مبارك محمد الله سبحانه وتعالى لكم تكرههم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم تكون kuendelea kitabu chetu cha الأصول الثلاثه قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah akisharisha hii kauli anasema wal alam kullu ma siwa Allah asema ulimwengu ni chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wasummu alaman na waliitwa ulimwengu liannahum alam ala khaliqihim wa malikihim kwa sababu ni alama ya muumba wao wa malikihim na maliki wao wa mudabbirihim na mwenye mpangaji wao fa fi kulli shay'in katika kila kitu aya alama لله azza wa jalla yake Allah subhanahu wa ta'ala tadullu ala annahu wahid katika kila kitu kuna alama inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake wa ana almujib bihadha wahid min dhalika alalam wa idha kana rabbi awjaba alayya an a'budahu wahdahu anasema ana almujib asema mimi ndio mwenye kujibisha hivi hadha kwa hii wahid min dhalika alalam na kwa Allah subhanahu wa ta'ala limefanya yeye ndio aliumba huu ulimwengu na vile shekha akasema wa idha qila laka bi ayi shay'in arafta Allah azza wa jalla wa idha qila utaambiwa utapoambiwa wewe kwa jambo lipi ambalo wewe umemjua Allah subhanahu wa ta'ala faqul sema araftuhu nimemjua Allah subhanahu wa ta'ala biayatihi wa alama zake wa makhluqatihi na bi vyake alivyoumba wal ayat jam'u aya ayat mani mkusanyiko wa nini ayat hiyo ni jam'u ni wingi ambao mufrad yake mmoja wake inakuja aya moja wa hiya alama ni alama ala shay kwa jambo allati tadullu alayhi wa tubayyinu ni amba ni alama ambayo inafanya ambayo inabainisha yeka wazi wa ayati llahi ta'ala nu'an alama zake Allah subhanahu wa ta'ala ziko na mbili kaunia wa shar'ia falkaunia hiya almakhluqat kaunia ni ipi ni viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba ndio kaunia kisha wa shar'ia na shar'ia ni ipi hiya alwahi ni wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alishushia mitume wake alishushia sikate kucha shekhi alishushia nini mitume wake وعلى هذا نسمه كهيبي يكون قول المؤلف إن ينقوى كولي مؤلفاج كتابه بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية بالفعل الشيخ أبا نسمه هي من باب عطف الخاص على العام ni kuweka عطف ya kitu wamefanya kitu ambayo ilikuwa hasa imefanya imewekwa kwa kwa wingi ambao ni ni amu ndio yasema ala kullin fallahu azza wa jal yu'rafu bi ayatihi alkauniyya Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajulikana kwa alama zake za viumbe kwa sababu ukitaka kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia ulimwengu utamjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo miti hizi kuota yenyewe lazima kuna mtu ambaye alifanya ambaye anayotosha mvua hizi kunyesha yenyewe lazima Allah Subhanahu anaamrisha mvua ifanye nyeshe hizi kwa nyeshe yenyewe wala upepo kwenda hivi kwenda hivi ni Allah Subhanahu wa ndio anaelekeza iende hivi iende hivi hezi ku ikija kiangazi ikija mvua ikija nini ukame na kadhalika ni Allah Subhanahu ndio ndio fandia anapanga naam wa hiya al-makhluqat al-azima ni viumbe vyake vikubwa Allah Subhanahu alivyo wa ma fiha min ajaib as sunna wa baligh al-hikma na katika maajabu yake ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliweka vile ambavyo anavyoumba vitu vyake na hikma alionayo wakadhalika yu'raf bi ayati ash-shar'iyya nasema kwa hiyo mfano anajulikana kwa alama zake za kisheria wama fiha min al-'adl vilivyomo katika katika uadilifu wal istimal ala al-masalih inavunia katika nini katika maslaha za waja wake wadaf'il mafasid na kuondoa mabaya Baba hapo akaleta shairi shehu akasema fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid wa fi kulli shay katika kila kitu ina alama ambayo inafainabainisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko yuko pekee yake inshallah tutakomea hapo tutakuwa tuongeze zaidi kama kuna swali uliza kama hamna tukutane Jumamosi